¿Qué onda, manito? ¿En qué andas? ¿Dónde andas, amigo? Acá, amigo, acá en el estudio en Alaska, boludo. Caete. Bueno, dale, manito. Ahí me mandó un mensaje la guacha. Eh, caigo con ella. Mami, ¿dónde estás? Que yo ando por la zona. Traje un poco Alaska y Amazonas. La baby en el baile solo cabrón, y esa era. tengo un par de perras, una quiere tú sí, la otra quiere que está. Una que le opere el toto, la otra que le haga la teta, todas tienen labios, mami, ay, qué rico es esa, cuando andes por la zona avísame, ¿sí? Una gana de que me des bien bruto, papi. Y encima mi amiga ahora también quiere. <laughs> mami brutal, mami, ¿qué tal? yo la perrilla, sintió el metal, a ella le gusta brutal. Y disfrutar después que la martillera me si llegamos de Chile, directo al Basile, que lleguen la guacha y se vayan los giles. Trajimos guantusi pa' que se descarrilen, que se vengan todas, que nos sobran los miles. Sobran las pistolas, somos millonarios. El tusi le combina con los labios. Está re loca, tomó el escabio. Y se pegó porque no en la radio. No, que es temprano. Y yo ando con el baile, el marciano y el Y si conmigo te va y no te entras hasta el lunes. Brr. Marciané, ¿qué? No te traes hasta este el lunes, vamos a Terril el lunes en Argentina con el Gune y el Chile con el Tune. Dime que tú quieres que, todo lo que consume en pleno y me la llevo y la amiga se me une y la guleo a las dos. El agua hasta el 22, no te me pongas celoso y ella se me enredó. Hoy no me voy a poner brígido y ya la FN, yo le cargo el 762. Y prr, a lo te meto por el toto y el anuel, oh, Si, tú vienes a pagar el cel, si tienes papel que sabe miel, o ya Daniel, hielo, si no te vayas a la mierda. Te, te, botan los sueldos, te meto de que el da pistola de verdad, somos cortes pa' que tú me hey, entiendas. cuando andes por la zona avísame, sí. dime que lo que viví vigilando por tu zona, aterrice por Argentina, la tierra de Maradona. Pa' que tu viaje traje tú si demora, la puta ven en tu reo y se pegan sola. Es que andamos repiola, tomando un con cola. Le di una seca en mi rosa y quedó todo la le canto y que mojas te tuya mami, loco me dejan. Ando con delincuentes que saltan la reja y otro lo tengo entre rejas. Bajamos con y porque yo soy un Chile